Etxe bizitzen euneko goita zazpi sozialak dira gaur egun baionan, herriko etxak eman zenbakien arabera. Kopuru hori igo nahi lukete, euneko berrogoira, eta jabegora heltzeko etxen euneko goiaren metro karratua laumila eta berreun eurotara mugatu. Alean lakazain irigintza asuanta. grosso modo, on va augmenter, on va passer à presque 40% de, logements sociaux sur certaines parties de la ville, parce qu'il s'agit aussi de faire des, déséquilibres équilibres dans, la ville. On a aussi des, des demandes en logements sociaux, et il faut qu'on soit en capacité d'y répondre, et euh, également répondre aussi à la demande de toutes les classes moyennes Bayonne qui sont obligés de se loger à l'extérieur de Bayonne. Certaines personnes sont obligées de s'expatrier, je dirais ça avec les, les guillemets, de s'expatrier à 40 Azken neurri bat ere hartu nahi dute, hutsik diren etxe bizitzen euneko larogoita mabost, lehen etxe bizitza gisa izaitea. Etxe bizitzaren inguruan lan egiten duten egitura ezberdinak engaiatu nahi dituzte sarta hori errespetatzera, izan enpresa, notario, jabe edota erakunde publiko eta pribatuak.